চন্দহাৰা আজিৰ কবিতা ৰূপ ৰস গন্ধে ভৰা শুৱনি ধৰাত আজি নাই ৰূপৰ পোহাৰ ৰস নাই গন্ধ নাই চিৰস্নিগ্ধ বিশ্ব বসুধাৰ সৃষ্টিৰ জেউতি আজি নজলে নিশাৰ সেইবাবে চন্দ নাই আজি কবিতা আজিৰ কবিৰ নাই প্ৰাণত জেউতি বিহগৰ সুৰে সুৰে ততিনীৰ তীৰে তীৰে নোৱাৰে কবিয়ে গাব সুন্দৰৰ গীতি ৰূপ নাই কবিৰ প্ৰাণত প্ৰাণ নাই বিহগীতানত কবিয়ে নেদেখে আজি তাহানিৰ জ্যোতি ভৰা অনিন্দ প্ৰকৃতি কামনা বাসনা ভৰা কবিৰ পৰাণে পোৱা নাই প্ৰশান্তি বিচাৰি খলা বমা জীৱনৰ শিৰাই শিৰাই অশ্রান্ত কল্লোল যায় বাগরি বাগরি ক্ষান্তিকোট শ্রান্তিকোট শান্তিকোট কবির প্ৰাণত স্তব্ধ আজি মহাগীতি বিশ্ব প্ৰকৃতিৰ বিশ্ববিনে নতুলে ঝংকাৰ বেসুৰা বিনত আজি উঠে বাজি কেৱল হুংকাৰ অপ্ৰাপ্তিৰ অতৃপ্তিৰ দুৰ্বাৰ ক্ষুধাৰ অনাবিল বাজি বাজি আছে জানো ছন্দ আজি বিশ্ববিনাৰ জগতৰ চৌদিশে যাযাবৰ দলে ক্ষুধা অগনি জালি কান্দিছে বিনাই কবি তুমি কবি তুমি কাৰ বাবে লিখিবা কবিতা তুমি জানো দেখা নাই জীৱনৰ ছন্দ হেৰুৱাই কোনে কান্দে ইনাই বিনাই ছন্দ নাই ছন্দ নাই ছন্দ নাই আজি কবিতাৰ